Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Բակոս Սահակյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել դադախազության օրվա արդին։ Մերց Դնեստրի Մոլդովական Հանրապետության կառավարությունն Արցախի հետ համագործակցության մի շարք ծրագրեր է մշակում։ Մարտունիում եւ Եռաբլուրում հարգել են Մոնտեմելքոնյանի հիշատակը։ Այսօր Հայաստանում ողնարկել է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը։ քար, օպերատիվ իրավիճակը հանրապետությունում անցած շաբաթվա ընթացքում։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Դատախազության օրվա արդիվ նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել։ Ուղերձում ասված է. «Դատախազության հարգելի աշխատակիցներ եւ վետերաններ, Արցախի Հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ մասնագիտական տոնի դատախազության օրվա արդիվ։ Պատասխանատվություն ու արհեստավարժությունը, սկզբունքայնություն ու նվիրվածությունը ձեր գործին եւ հայրենիքին հանդիսանում են ձեր ամենօրյա բարդ ու դժվարին ծառայության անբաժանելի մասը եւ օգնում են ձեզ արդյունավետորեն կատարելու կատարելու ձեր պարտականությունները պետության ու հասարակության շահերի պաշտպանության, օրինականության պահպանման, հանցավորության դեմ անզիջում պայքարի կազմակերպման ուղղությամբ։ Ձեր հետևողական ու անաչառ աշխատանքը պահանջված է մեր պետության ու ժողովրդի համար որպես երկրի բնականոն կենսագործնիության ապահովման կարևոր ուղություններից մեկը։ Այն գտնվում է իշխանությունների մշտական ուշադրության կենտրոնում եւ այսուհետ էլ անհրաժեշտ միջոցներ կձեռնարկվեն համակարգի աշխատակիցների աշխատանքային ու սոցիալական պայմանների բարելավման նպատակով։ Թանկագին բարեկամներ, մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ բոլորիդ եւ մաղթում խաղաղություն, քաջառողջություն եւ մեծագույն հաջողություններ ձեր ծառայության մեջ։ Ասված է նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Նոյեմբերի 25-ին Մարտունի քաղաքում հարգանքի տուրք են մատուցել հիշատակ լեգենդար հրամանատար Մոնտե Մելքոնյանի 61-րդ տարեդարձի։ Շրջվարչակազմի ղեկավար Մհերոհանյանի ուղեկցությամբ մարտունեցիները թարմցաղիկներ են խոնարել լեգենդար զորավարի հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի պատվանդանին։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը հրամանակարի ծննդյան եւ մահվան օրերը շրջենտրոնում եւ համայնքներում նշվում է հավուր պատշաճի։ Մոնտեմելքոնյանի ծննդյան օրվա նախորյակին եւ այսօր կազմակերպել ու շարունակում են նրան հյուրված միջոցառումներ, դասպարապմունքներ դպրոցներում եւ մանկապարտեզներում, որոնց ընթացքում դպրոցականների եւ մանկապարտեզների սաներին ներկայացվում է ազգային լեգենդար հերոսի ու հրամանատարի կյանքի ու մարտական ուղու պատմությունը։ Կազմակերպել են տարբեր մրցաշարեր հրամանատարի հիշատակին ու ապարգևատվել է նրանց հաղթողները։ Ավոն այս օրերին բոլորիս հոգու մեջ է։ Յուրաքանչյուրն իր ձևով սիրում, հիշում ու մեծարում է հրամանատարին։ Երախտիկի ու շիշատակի խոսքեր ուղելով նրան անհնգնհատելի մեջ ներդրումի համար։ Մարդուն, ով հավես կենթանի է ու շարունակում է իր ապրած ցողածով առաջ տանել մեր ժողովրդին, մղել նոր հաղթանակների։ Մարտունիում մանկապարտեզից սկսած յուրաքանչյուրն իր մեջ ունի մոնթեից մի պատարիկ որ սրբությամբ սերնդեսերունդ կփոխանցի ու տարիների հետ ավելի մեծ չափ կստանա։ Շնորհավոր ծննդոց սիրելի հրամանատար։ Երանի դու այսօր ֆիզիկապես էլ մեծ հետ լինեիր քո պաշտող ժողովրդի հետ։ Հայաստանի ազգային հերոս Արցախի հերոս Մոնթե Մելքոնյանի ծննդյան 61-րդ տարեդարձի կապակցությամբ Եռաբլուր զինվորական Պանթեոնում հարգանքի դուրք են մատուցել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Տոնոյանը, Պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավար կազմը, հասարակական գազམ་ակերպությունների ներկայացուցիչներ, ազատամարտիկներ։ Ներկաները ծաղիկներ են խոնարել Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի, Զորավար Անդրանիկ Օզանյանի շիրիմներին, Բերթապար հուշակոթողին ողեկոչելով Հայաստանի եւ Արցախի անկախության ու ազատության համար իրենց կյանքը զոհաբերած հայորդիների հիշատակը։ Տշնամու ահուսարսապներ Մոնթեն, այսպես է Մոնթե Մելքոնյանին հիշում նրա մարտական ընկեր նախկին քաղբանտարկյալ Մարտիրոս Ժամկոչյանը։ Մենք հիշում ենք Մոնտրին, որպես մեր մարդական դինակից ընկեր, միշտ իր հիշողությունը վարենք բաղում, որ ավակա սերունդը իր ոսկերը, իր հարած գործերը միշտ բարձրնում։ Ինքը 90-ականների վերջարության եկավ Հայաստան, ես 91-ին եկա։ Մի քան ամիս հետո միացանք իրար հետ այստեղ եւ բայկարը շարունակեցին։ Եվ Մոնտեն անունը լսում էին, գիտեմ որ Մոնտեն այդ ճակատումը արդեն իրենց մոդլերի փոխվում էր մտածելակերպը, բայկ իրենց ինչպես պետք է մեր դեմ բայկարին։ Եվ մինչեւ այսօր sarsar, İran'ı sarsar. Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը համոզված է, որ Արցախում տեղի կունենան հերթական ընտրություններ եւ ժողովուրդը կձևավորի լեգիտիմ իշխանություն։ Հարցին ինքը տեսնում է Արցախում հեղափոխության անհրաժեշտություն, Փաշինյանն ասել է. «Ես լիարժեք իմ աջակցությունն եմ հայտնել Արցախի գործող իշխանություններին եւ համոզված եմ, որ Արցախում տեղի կունենան հերթական ընտրություններ։ Արցախում որոշիչ ուժն Արցախի ժողովուրդն է եւ Արցախն այդպես էլ ընկալում ենք», ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Արցախի Պետական համալսարանի եւ Պաշտպանության բանակի համատեղ նախաձեռնությամբ այսօրվանից Բուհում մեկնարկել է սպա հոկեբաների մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացներ։ Պաշտպանության բանակի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների բաժնի հոկեբանական բաժանմունքի պետ փոխգնդապետ Արմեն Սաղյանն ասել է, որ հնգորիա դասընթացների նպատակն է, որ սպա հոկեբաները ձեռք բերեն մասնագիտական նոր գիտելիքներ, հմտություններ եւ իրականացնեն փորձի փոխանակում։ Դասընթացները վարում են Մայր Բուհի դասախոսները եւ Պաշտպանության բանակի բանակի սպայական անձնակազմի հոգեբաները։ Օրերս Արցախում էր Մերձդնեստրի Մոլդովական Հանրապետության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Ցուրկանը։ Նա Արցախ էր ժամանել մասնակցելու դեֆակտո պետությունների հերանեկարների վերաբերյալ Ստեփանակերտում կայացած միջազգային գիտաժողովին։ Առիթն օգտագործելով մենք զրուցացինք նրա հետ, փորձելով իմանալ Արցախից ստացած տպավորությունները։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Ալեքսեյ Ցուրկանը երրորդ անգամ է ժամանում Արցախ։ Իր իսկ խոստովանությամբ ամեն անգամ ժամանելով մեր հանրապետություն, նրան թվում է, թե ժամանում է անչափ հարազատ մի երկիր, քանզի Արցախի եւ Մերձդնեստրի ժողովուրդների ճակատագրերը բավականին նման են իրար։ Մեծ զրույցում Ալեքսեյ Ցուրկան առաջ քաշեց հենց այս գաղափարը, նշելով. Мои впечатления самые, что ни на есть, искренние и красочные։ Իմ այցն Արցախ բավականին տպավորիչ է։ Այստեղ ունիկալ երկիր է, ունիկալ ժողովրդի հետ միասին։ Այստեղ ապրում են մարդիկ, ովքեր ցանկանում են ապրել իրենց սեփական հողում ու արարել։ Մարդիկ, ովքեր ուզում են ապրել խաղաղությամբ։ Իդեպ, մեր ժողովուրդն էլ ունի հենց այս նպատակը։ Գուցե սա է պատճառը, որ մենք Արցախի եւ Մերձդնեստրի ժողովուրդներս այդքան իրար լավ ենք հասկանում։ Ալեքսեյ Ցուրկանի տեղեկացմամբ Մերզնեստոնի Մոլդովական Հանրապետության կառավարությունը մշակում է Արցախի հետ համագործակցության մի շարք ծրագրեր։ Այդ համատեքստում նա առանձնացրեց փոխայցելությունները, ինչպես նաև Արցախի եւ Մերզնեստոնի ճանաչման ուղված թեմատիկ գիտաժողովների անցկացումը։ Могу с уверенностью сказать, что нас связывают братские узы. Մեզ միացնում է եղբայրական կապը։ Մենք իրար միացած ենք այնպիսի միջակայքագրով, այնպիսի պատմական մի իրողությամբ, որ մենք պետք է ավելի հաճախակի լինենք իրար կողքի, միմյանց սատարենք ու դեր կանգնենք իրար։ Իդեպ, այցի ընթացքում Ալեքսեյ Ցուրկանի գլխավորած պատվիրակությունը հանդիպել է Արցախի արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայելյանի հետ, որի ժամանակ կնքվել է միջպետական համաձայնագիր երկու երկրներում փոխադարձաբար առևտրային ներկայացուցիչներ հիմնելու մասին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Ամերիկայի պատժամիջոցներն Իրանի նկատմամբ նոր բան չեն։ Արդեն 40 տարի է, ինչ Թեհրանը համառորեն դիմադրում է դրանց, եւ Իրանի իշխանություններն իրենց երկրի տնտեսությունն անվանում են դիմադրողական տնտեսություն։ Իսկ ինչպես կանդրադառնան այդ պատժամիջոցները հայկական պետությունների վրա։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների նոր ալիքը առանձնանում էր նրանով, որ այն ուղեկցվել է ամերիկյան բարձրաստիճան պաշտոնյաների տարածաշրջան, այդ թվում Հայաստան կատարած այցերով։ Ինչ էին նշանակում այդ այցերը։ Արդյոք այն, որ մենք նույնպես պետք է որոշակի դերակատարություն ունենանք պատժամիջոցների իրականացման գործում։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի գնահատմամբ դա կախված է Հայաստանի քաղաքական ճկունությունից։ Армении всегда удавалось каким-то образом выжить в этой ситуации. Հայաստանին միշտ էլ հաջողվել է ինչ որ ձևով գոյատևել ստեղծված իրավիճակում։ Դա հեշտ չի եղել։ Իրականում շատ բարդ է ամերիկացիներին բացատրել, թե որքան կարևոր են քեզ համար այդ հարաբերությունները։ Ի վերջո բավական է նայել քարտեզին, որ เป զի հասկանաս այդ հարաբերությունների դադարեցման անհնարինությունը։ Բայց մյուս կողմից էլ չեմ կարծում, որ մենք այդ տեսակետից մեծ հետաքրքրություն ներկայացնենք ԱՄՆ-ի համար, որովհետև Իրանի հանդեպ պատժամիջոցները գործադրել Հայաստանի միջոցով հնարավոր չէ ու մի քիչ լուրջ չէ։ Մենք ոչ Չինաստանն ենք, ոչ էլ նույնիսկ Ղազախստանը։ Իրականում սա դիվանագիտական հմուտ եւ լուրջ աշխատանքի մասին է վկայում։ Ասեմ ավելին, ես չգիտեմ աշխարհում երկրորդ նման երկիր, որն Իրանի հետ ունենա համագործակցության այսպիսի մակարդակ եւ միևնույն ժամանակ Ամերիկայի հետ ունի այդքան բարձր մակարդակի հարաբերություններ։ Ես չգիտեմ երկրորդ նման երկիր, որը Վրաստանի հետ ունենա այսքան սերտ հարաբերություններ հարաբերություններ, միաժամանակ ջերմհարաբերություններ ունենա Ռուսաստանի հետ։ Դա դժվար քաղաքականություն է, որի արդյունքում քեզ ոչ ոք չի սիրում։ Արևմուտքում մեզ Իրանամետ են համարում, իսկ ահա Իրանում Ամերիկամետ։ Ռուսաստանում մեզ համարում են Արևմտամետ, Ամերիկայում Ռուսամետ։ Այսպես թե այնպես, մինչև հիմա մեզ հաջողվել է պահպանել հավասարակշռությունը, ու ես չեմ կարող պատկերացնել, թե մի օրում դա կարող է կորչել։ Կարծում եմ, այս ինստիտուցիոնալ հիշողությունը կշարունակի գործել նաև ապագայում։ Но мне кажется, что может быть и не обрушится. Իսկ ընդհանրապես քաղաքագետի կարծիքով պատժամիջոցները մեզ համար վտանգավոր են այնքանով միայն, որ թույլատնում սեղմում են մեր ռազմավարական գործընկերոջը, որքան նա ուժեղ լինի, այնքան լավ։ Գոնե պատմության ներկա փուլում դա այդպես է։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր Հայաստանում մեկնարկել է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը։ Այն կտևի 12 օր, կավարտվի դեկտեմբերի 7-ին, 8-ը լրության օրը, 9-ը ընտրության։ Արտահերթին մասնակցում են 11 քաղաքական ուժեր։ Հայաստանում ընտրելու իրավունք ունի 2 միլիոն 574916 քաղաքացի, Ընտրությունը կայանալու է 13 ընտրատարածքում։ Հիշեցնենք, հետ հեղափոխական առաջին խորհրդարանական ընտրությունն անցկացվելու է նախկին ընտրակարգով, որը միայն համամասնական է բաղկացած երկու աստիճանից։ Ազգային ժողովի ընտրությունների քարոզարշավի մեկնարկի առիթով նախագահ Արմեն Սարգսյանն ուղերձ է հղել։ Նրանում մասնավորապես ասված է. Դիմում եմ պետական մարմիններին, արժանապատվորեն շարունակեք ձեր օրինական պարտականությունների եւ համանդրական պահանջների կատարումը։ Վստահ եմ, որ ազատ, հավասար եւ օրինական ընտրություններն այլևս մեր նոր պատմության անբաժանելի մասն են։ Գալիք ընտրություններում հաջողություն եմ մաղթում մասնակից բոլոր քաղաքական միավորներին։ Հիշեք, որ բոլորիցս եւ յուրաքանչյուրիցս է կախված Հայաստանի ապագան։ Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետությանը, Արցախի Հանրապետությանը, ողջ հայ ժողովրդին եւ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին, ասված է նախագահի ուղերձում։ Ստեփանակերտի Տիգրամեցի 10-ից բացված հնդկական ապրանքների ցուցահանդես վաճառքը կտևի մինչև դեկտեմբերի 7-ը։ Վաճառքի ներկայացված է հնդկական տարբեր ապրանքներ, համեմունքներ, արտուզարդ, հարդարանքի պարագաներ, հագուստ, կենցաղային իրեր, հնդիկ վարպետների ձեռքի աշխատանքներ եւ այլն։ Սիտարա անկերության տնորեն ցուցահանդես վաճառքի կազմակերպիչ Նավաբ Անսարիի խոսքով Հնդկաստանի տարբեր քաղաքների շուրջ 12 գործատու ցուցահանդես վաճառքին ներկայացնում են 16 տաղավար։ Նա նշել է նաև, որ ցանկություն ունի առաջիկայում Ստեփանակերտում բացել հնդկական ապրանքների խանութ։ Իսկ այժմ լսեք արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այն ներկայացնում է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատող Սոֆիա Հարությունյանը։ Նոյեմբերի 19-ից 26-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 31 ահազանգ։ Գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 2, տեխնատին բնույթի 6 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ-կենցաղային բնույթի 11 արտակարգ դեպք։ Այդ թվում դրան 63, տեխնիկական օգնություն 2 դեպք։ Շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 1 դեպք՝ դուժել է 2 քաղաքացի։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների եւ չփայտած այլ զենք զինամթերքի հայտնաբերման 5 դեպք է գրանցվել։ Նշված դեպքերում իրականացվել է համապատասխան օգնություն եւ հայտնաբերված գտածոները ոչնչացվել են։ Արցախ էներգոփակ բաժնետիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ սույն թվականի նոյեմբերի 27-ին ժամը 14-ից 16-ը ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով հետագայում վթարներից խուսափելու համար կհոսանքազրկվեն հետևյալ հասցեների բոլոր հանրային բաժանորդներն ու հիմնարկ ձեռնարկությունները: Մաշտոցի 2, 4, 4A, 4B, 4V, 4G, 4D, 6, 8, Իսակովի 4A, Հեքիմյան 1, 3, 3A, 3B, 3V, 7, 8A, 8B, 9, 10, 11, 12, 14, 14A, 14B, 16, 18, 20, 21 շենքերը, Իվանյան թաղամասը եւ հարակից բոլոր հիմնարկ ձեռնարկությունները, համար 10 եւ 11 դպրոցները, Ստեփանակերտի համար 2 պետական մանկապարտեզ ՊՕԱԿ-ը, շտաբ բուժօգնության կայան, Ռոսա, Ֆրիդոն Մեթալս փակbaşնատիրական ընկերությունները, Ավստրալիա Նայիրի, Ժպիտ, Ջարտնախագից, Արա Tax Group Sipan Bicon ՍՊՆ-ները, Պայքար անհատ գազམ་ակերպությունը, Սուսաննա Մայիլյան, Լալա Գալստյան, Մարինե Ղուկասյան, Լենա Գաբրելյան անհատ ձեռնարկությունները։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առաստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2 աստիճան ցերտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 8-ից 12 աստիճան տաքություն։